ndabaramukije bakunzi mubandanya gutega biri radio isanganiro cyane cyane mwebwe kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage kaze mu kiganiro cyanyu karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo ikiganiro giha akanya abarundi mudukurikirana kuri website akaburungu isanganiro akaburungu ore nage kugira namwe mugire icyo mushikirije nico muterereye kubiriko bibera hano mu gihugu cacu muti rero uno munsi tugaruka ku kireta y'u Burundi yarafashe ingingo yo guhuza abarundi bahurikiye mu bihugu bitandukanye kugira nabone bagire icyo baterereye mu iterambere ry'igihugu cabo cabibarutse muri yo ntumbero rero hakaba harateguwe hariko haranategurwa indwi yahariwe abarundi basanzwe bari mu makungu izo kwigerekezo rya mbere kugeza kujya rya kane ukwezi k'umunani uno mwaka Burundi mu kinone muri iyo horaniro muri iyo ndwi yahariwe abarundi bari mu makungu ni igiki kizovugirwamo ni iyihe ntumbero byo bifise mbega ni igiki bishobora gufasha uburundi ni igiki cyo kiri inyuma y'iryo higanwa na cyane cyane mu iterambere ya kino gihugu cyacu ngibyo bimwe mu bibazo tuza gutorerwa inyishu n'umutumire turi kumwe akaba ari ariwe azoba arongoye yisumbuye umugwi uzoba ujejwe gutegura iyo ndwi yahariwe abarundi mudukurikirana kuri we zitatu François Kimana niwe kumfasha mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro kikaba kiremeshejwe nanje medari niyo nkuru bari mu makungu Ego murakoze eh, ku ijambo nashaka kuramutsa bose bariko baratwumviriza bahurikiye mu makontina mu makungu aho bari hose eh, ikibazo eh, muti indwi ihariwe diaspora ihariwe abarundi baba hanze ati gamije iki mbega yoba yapfuye hehe n'iryari iyi ndwi rero si iya mbere ihaba yarigeze kuhaba muri ibihumbi bibiri na cumi na kane Eh, ikaba rero eh, isubiye kuba uno mwaka eh, intumbero nyamukuru ni ugusubira guhuza abarundi baba hanze kugira ngo bamenye yuko nabo uburundi butabibagira bubashiriyeho hindwi bashobora kuza bagahurikiramwo bakabona bagahura n'abarundi bene wabo ngaha bakavuga imigambi yabo hazaba hariho ibi ama expose azotegurwa kuvyerekeye ubuzima bwa minsi yose bw'igihugu nabone nyene bakaba batumiwe eh, gutegura ama expose eh, ashobora gutuma berekana eh, imigambi bafise hama bace bahura n'abandi ngaha bagwiza tunga kugira ngo bashobore kubona aho Burundi bugeze nico eh, bashobora gufasha mu gihugu Ego iyo ndwi yahariwe abarundi bari mu makungu ariyo diaspora mu 2014 niho narindi ariko warabona umengo hariho kutumvikana bamwe akavuga ati haje aba hari kuza abandi bivanye n'uburongozi ntigiki muri ko muragira kugira iyo ndwi muri ko murategura muri kuko umunani yoyo irute iyo yo muri 2014 eh murakoze cyane eh, ikintu turiko turakora eh, icyambere ni iki gituma turi ngaha muri studio no kugira ngo dushobore Eh, gutorokanya eh, ibyiyumviro bivuye aha n'ahandi ukuntu iyo somene iyo ndwi yahariwe bo yoshobora kugenda neza eh, icya kabiri nicyo twashoboye gucisha mu mambasade yose yacu hanze eh, mu byiyumviro mu byo bufasha mu byo kuza mu burundi muri iyo ndwi kugira ngo eh, twese tuzohurira hamwe twigire hamwe ibyo dushobora gufashanya hagati yacu ngaha mu burundi n'abarundi bene wacu baba hanze hama mu migwi canke Association asanzwe ahurikiyemo abarundi bari hanze usanga uh, hariho ukutabona kumwe intumbero na cyane cyane turavye nko kwiterambere ugasanga bamwe bamwe bavuga bati aba baje kubera intumbero canke aba bari ngaha kubera intumbero hakabaho ukwinubana nigiki mugiye gukora canke nigiki muri ko murakora kugira ubwo bumwe bugaruke kuri abo barundi bari mu makungu Eh, ikintu cyo kwinubana eh, kijanye ku gihugu twibaza yuko ari ikintu kito kitogira ishimikiro eh, na rimwe kuko twibaza yuko twese Burundi ari umubyeyi wa twese ari igihugu cyatwibarutse kuba hanze rero uwundi aba hanze ntibyumvikane yuko bashobora kubona intumbero itandukanye y'igihugu cyabibarutse nicyo gituma tugerageje kubatera akamo kugira ngo bashobore kwitaba iyo ndwi ya diaspora niho bahura na bene wabo bakavugana ibitagenda neza indwi ijyanye novuga Eh, ijyanye na na developema na mhm. developema ni ukuvuga yuko ah, aho benshi bari mu bihugu barabona ukuntu developema ibihugu barimo bigenda barafise uburorero bwinshi cyane bafise n'ayandi ma diaspora no kuvuga abandi bantu baba hanze y'ibihugu byabo uko bakora kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu cabo nibaza rero ko dufasha twese kugira ngo dufate izo experience zitandukanye tuzizane natwe ngaho muri iki gihugu kugira ngo dushobore kugiteza imbere murakoze muri make mwo tubwira bamwe mu bakurikirana canke abaraba ayo ma association kuwera hariho wabusanga bari mu bisagara bitandukanye kugira n'imiburiburi haracasika ya kurashika kuri atatu ari bike bashobora kubimenya Eh, turafise eh, nka association eh, nka zine mu butaliyano tuvuge turafise muri Australie zirahari turafise muri Canada pays France turafise nk'icenda muri pays turafise nka mirongo ibiri n'imwe murumva ko hari nyinshi Dubai turafise imwe muri Ethiopia turafise imwe Euh, Nouvelle Zelande turafise zitatu euh, Amerika turafise zitanu euh, Royaume-Uni donc nta mazina kugira umuntu canke ama adresse ubwo bushikiranganje bwanyu bwo babukora kugira abo bose bamenye yuko abo barundi bari mu makungu bafashwa canke bakurikiranwa n'ubushikiranganje buraba buraba ubushikiranganje bwa Ministère de Relations Extérieures eh turafise turafise ama ababa euh, nko muri etiyopi hariho jean pasoni eh, turafise amaderese zabo eh, no kuvuga turafise turafise muri eh, quebec turafise richard nimubona atware association toronto turafise bigirimana lewen aba toronto murumva yuko oh, mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ibindi bihugu y'u Burundi n'ibindi bihugu turafise ama adresse yabo turakorana turabatumira nk'ubu twabatumiye tubandikira hama turabicisha no mu ambassade yabo aho bahurikiye kugira ngo eh, bashobore nabo kubaha eh, urwo rupapuro rw'umwidondoro bashobora mhm. kwiyandikako ego hama mu byo mwise ama objectif ndabona bimwe bimwe kuko hariho n'ibyo mwiteze na cyane cyane kuri uh, direction ya diaspora mwavuze gukorana n'abarundi kugira abafashe mu iterambere ry'igihugu hari n'ibindi mbona kuri runo rupapuro rw'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu na cyane cyane kuri aya ma resultat hari cyo yatubwira ko eh uh... mu ma objectif dufise hariho objectif ya mbere no vuga rusange ariyo gukomeza gukomeza ku guhamagarira abarundi baba hanze kugira ngo bashobore guterera mu iterambere no kuvuga kuzana imitahe yabo mu kuzana ubuhinga ubumenyi baronse kugira ngo bashobore kuza kubaka igihugu cabibarutse bashobore kurahura ubwenge aho bari kugira ngo eh, babukoreshe mu guteza imbere eh, imico oh, um, iterambere rya none bashobore kurizana nabo aho bakuriye mhm. ko nibaza yuko eh, ubunya atari uku gukereya ibintu cyane cyane ari ukubibona aho biri kugira ngo ushobore kubishyira nawe ni ukuvuga ad hoc wa komisiyo izo bijejwe gutegura urwo rubanza rw'indwi yahariwe abarundi badukurikirana kuri we ah, nako abarundi bari mu makungu ari intererano umwanya ni rwawe kaneziyusi murakoze cyane eh, ni ukuri ibi twari twarabisabye kuva kera murazi yuko kuva ngira mu iradiyo isanganiro ikiza twari twarasa icyo biganiro kibaho mhm. ikintu cya mbere twaguma dusaba kwari ukugira ngo tubicishe eh, kuri iryo radiyo eh, ryacu ariryo ry'igihugu mhm. eh, isanganiro badushikiye ku butegetsi cyane cyane minisiteri iraba iby'imigenderanire y'andi makungu kugira ngo baduhe umuntu araba nk'ibyo biba mu bindi bihugu mhm. umuntu araba aba diaspora ni ukuvuga abarundi baba hanze kandi mhm. ukaba uzi yuko abarundi baba hanze nabo bari imico myinshi hari abagiye kurondera ubuzima hari abahunze aricyo gice kinini hakaba abavukiyeyo bavukiye ku munzi hakaba n'abatazi uburundi nk'uko twabivuze mhm. eh, hanyuma hakaba n’uri mugwi ugendayo kubera urungiswe na leta kujya kwiga abanyeshuri bajya kwiga bakamarayo igihe eh, bajya twita yuko ari muri diaspora template mhm. ntabwo rero iyo niyo migwi dufise twarasabye tuti abona abantu ni igice kinini cy'abanyagihugu eh, kandi bakeneye nabo nyine kuronka uburongozi abo bashobora kwitura bafite nk'imigambi bafise ibyiyumviro kuko murazi yuko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze ni ukuvuga bafite ibyo bunganira ku gihugu ku byo tubona ku byo dukora mbere twari twaranasabye yuko twonabikora no ku buntu mu gihe bishoboka eh, ibyo twari urwandiko hariho uwo bari barashyizeho arafise urwandiko yari yarigeze kutugendera turamutura ibyo bibazo twaramuhaye n'urwandiko y'ikibazo rero niba babifata muri iyo ntumbero mhm. ngo ubushikiranganji ni byiza yiyumvire abo bantu kuko harimo abantu benshi badashobora no kuza aho ngaho mu gihugu mhm. hari abahunze mhm. kandi bari muri diaspora none azokoranya abo bantu b'izo ngeri zose nabejeje kuvuga gute ntibizohava mhm. biba byo gufyondera ko cyangwa byo kwitirira abantu kandi bitari representative ni ukuvuga badaserukiwe ku rugero tuzi dusanzwe turimo ngaho ino mhm. ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ni uko eh, hariho imigambi y'iterambere mhm. hakaba imigambi twofashanya ni kubera iki batatwandika muri ayo masosiyasiyo ayo masosiyasiyo yandi ari hanze ngo wabazwi mu butumire ducishwe muri ayo masosiyasiyo mhm. bigeze badutumira ku bakije mu masosiyete aduserukira kuko turavuze amasosiyete dusurukira abo twatoye yego none eh, none yoba yabicishije hehe kuko ntiturabibona neza twebwe ntiturabyumva ngo tubisobanukirwe iyo duha umuco kuri ibi mm. kuko niho bizogira akamaro niho bizoba biserukiwe kuko ayo masosiyete niyagaruka akatugirisha inama akaduha imico eh, y'ibyashyitswe ko kugira mwarabyinjije muri Australia ababaserukiye barashyitse barabiyamiriza mhm. nta nico bashoboye gushikako none ntabona yuko hamwe baba bagomba kugira ibintu nka bya kuri bimenyerewe yuko ejo bazaba ko binjiye mu gusambura n'ayo masosiyasiyo y'abarundi aho guteza imbere eh, iryo shyirahamwe ryo kwiyumvira hamwe ahubwo bazaba ariko iyo leta izori kufasha gutera inyuma hanyuma hariya kandi nari nibagiye eh, mhm. hariya kandi nari nibagiye ka nyuma mhm. ni uko eh, hariho imigambi mu gihugu twebwe twarasabye yuko iyo umuntu mukorana n'umuntu hariho ibyo azana nawe ubundi n'ibyo azana n'ibyo ahabwa leta twasabye yuko boduha eh, ahantu asosiyasiyo eh, amasosiyasiyo akorera yaba mu by'ubutunzi yaba mu by'ubumenyi kugira ngo tuhace twerekane ibyo dukora ino tubereke twereke leta eh, expertise tuba dufite no kuvuga ububasha kuko nino turakora kandi bakadushima mhm. kugira ngo ibi dufise tubiterere mu gihugu cyacu kugira aho ducisha eh, ni bya ntumbero niho bizoba bifite akamaro urakoze cyane hari bimwe bimwe mbona na muri runo rwandiko nizere yuko aza kugira eh, mu nyuma ariko bino bibazo aza kugira aza guca anagira ko anadusigurira bimwe bimwe kuko ntiyari bwabishike ko ndagushimiye kaneziyusi mu bubirigi ko byahora bigenda ndibaza mhm. ubu none gishasha cyo bari giki mbega iyi migwi itandukanye yayidondaguye neza bivanye ko umuntu umwe yashoboye gushika muri ayo mahanga ati eh, none abantu bose mbega bizoshika gute baserukirwe eh, mu migwi yabo itandukanye twebwe nibaza yuko eh, nkeka ari rya mbere bishika umuntu akaza ngaha ku radio kugira ngo bashobore kwivugana na bene byo nibaza ko ari intambwe iboneka intumbero itandukanye turabye uko byahora hama umuntu wese Eh, azoba abishoboye yumvise kano kamo aratumiwe ni ukuvuga umurundi wese tuvuze tutiye umurundi abarundi baba hanze ni kuvuga yuko eh, ari umurundi twebwe twumva yuko uwiyumva ashobora kuza mu burundi wese tubumuhaye ikaze mu kuza mu guterera igihugu cyamwibarutse hama kuvuga ngo eh, nk'abatoza amasosiyasiyo atandukanye n'ibyo twatanguye kuvuga mu ntangamarara mu kuvuga yuko twatorokanije amasosiyasiyo yose tukaba twarayandikiye kugira ngo ashobore eh, avuze yuko batararonka ubutumire mm, ubutumire aho nyene muri izira yuko ayo masosiyasiyo ashikira abo barundi eh twaciye ducisha no mu ambassade yacu ari ah, aho bahurikiye kugira ngo nayo nayo ashobore kuko niyo kenshi usanga abazi abazi gusumba twebwe ashobore kubashikira abaha ubwo kandi iyo ndwi murumva ko ari turi ko turayitegura niyo mu k'umunani indwi ya mbere itariki imwe gushyika itariki zine murumva yuko turacafise gatoya iminsi ni ukuvuga tugiye kubandanya kandi eh, dutorokanye ubuhinga kugira ngo dushobore gushyikira asosiyasiyo yose ntitwifuza yuko eh, hazoshika umuntu avuga ngo ntavyo yamenye uravye rya migwi yagiye vuga y'abarundi bari mu makungu harabagiye kwiga harabatumwe na leta harabagiye ari impunzi harabavukiyeyo murizeye neza ko bose bazoshike ubwo butumwa bazoburonka turabyizigiye cyane kuko uh, kiretse umurundi azoba ari hanze adashaka kubimenya canke atari aho mu mugwi ashobora kumenyamo arashobora kuba ari umwe akaba yagiye uh, dans l'isolement ahantu atari muri association ahantu ataja muri ambassade ahantu ainsi suite mugabo umuntu wese azoba ashobora kuba ari muri association agashobora shika kuja muri ambassade nibaza yuko ubwo butumire azoburonka mm -hmm. yego ama yagarutse na cyane bahagaze ku ma association mbiga ni gute mukurikirana ano ma association y'abarundi baba mu makungu kuko urumva yuko imparizo zo zirahari nk'uko rero n'ababajije ubwa mbere uti hariho ukutumvikana kw'aya ma asosiyasiyo cyangwa aya mashyirahamwe y'abarundi baba mu makungu eh, eh, yuko uburundi eh, buri si iminsi myinshi si imyaka myinshi ihaciye tuvuge dutanguye iki gisata mhm. kijejwe abarundi baba ubu rero Eh, ico gisata cyarahagiye carahagiye hariho byinshi tuza kuvuga ngaha bijyanye n'intumbero eh, eh, la politiki ya diaspora ibyo mm-hmm. byose ni imigambi iri kirajyaho kugira ngo dushobore kuzokorana neza n'abarundi baba hanze gituma ubu turi ko turarondera ibyiyumviro bivuye mu barundi baba biciye muri iyo somene de la diaspora kugira ngo tubandanye twungurana ibyumviro kugira ngo dushinge umushinge ukomeye ukuzo gukorana na radiyasipora nk'uko ibindi bihugu bisanzwe bibikora nakabazo na jenera nacishije ko nawe ni akabazo kagira gatatu ati kumbure igihe diaspora eh, nari nagize imana ndayijamwe yo mu 2014 habayeho ukutumvikana bamwe bati baserukiwe abandi baserukiwe yakigarutse ko Canisius avuga ati ubwo leta ntiyofise intumbero y'ibi bita bya nyakuri uzosanga ari kiratandukanye abarundi babo makungu ejo canke ejo bikazana ukutumvikana yego murakoze eh, leta rero ntifise iyo ntumbero yo kuvuga ngo association inya canke iriya ngo nyakuri canke eh, itari nyakuri leta ifite intumbero yo gutumira abarundi bose mhm. umwe umwe aho ahurikiye muri ijya migwi badondaguye wagiye muri iki cyangwa ikiriya uwavukiye yakeneye kubona aho mama wiwe cyangwa papa wiwe yavukiye kugira ashobore kuza muri iyo ni ukwita ambiyanse y'abantu muba muvuye hanze mwese muje iwanyu muje mufise intumbero mufise igihugu cyabatumiye mu kintu cyo kubaka igihugu cyo guhanahana ibyiyumviro twebwe rero eh, leta ntifisi iyo ntumbero ntihagire n'ubuvyitiranya nico gituma ntiba novuga yuko nako nocishamo nkeka ntivyumvikana na cyane yuko eh, ibyo ba mu Burundi abarundi twoza turabiterura tukabijana kubibesha hanze gutyo nyene ngo nyakuri ngo nyako nibaze yuko bari hanze bari muri gisagara ca Bruxelles canke eh, ibindi ya Londres nibaza yuko vraiment wumvise umuntu agiye akavuga ngo nyakuri nibaza ko biteye isoni ahubwo nibaje hamwe bungurane eh, babwirana hakazi kari mu bihugu barimwo hama iyo expertise aje kubivuga neza bayironke neza parce qu'il y a tout dans le sens de l'économie de la technologie de la modernité hama baje hamwe hama nk'association association bavuge bati twe turafite iki dushoboye turaza kubivuga nk'umuvyerekeye ubuvunzi hariho eh, aba expert b'abarundi baje muri iyo cadre nyene ya diaspora bashoboye kuza gufasha mwebwe mu bushikanganje bwanyu mwari kwiga muti mbe abindi bihugu bobo bafata gutse diaspora natwe turi ino turazi izindi diaspora ingene zikorana na guverinoma zabo ingene guverinoma zabo zibafavoriza ku bintu byinshi kuko abari ababo aba baruzuye bari baruzuye n'amadovize ibintu byose nyine bakorana ahubwo mwebwe mwari mukwiye kwiga muti kubera iki ubu namwe muciye mucakira kuri wa mushahara wiwe arunga umuryango wiwe wumva wumva iryo terambere mu rindi diaspora ari riri ahubwo rero uraha ibindi bihugu bimwe byakoranye n'abagana n'abahari n'abagine n'abasenegare ntabwo urwo rwanda ruri hirya yanyu ari mu bubirigi mbariya atubwira iryo jambo atubwira ati hari ahantu aho nizere nabone ko baca babakebura mu bushikiranganje barongoye wumvise yuko babatumye hariya kugira baserukire Burundi bakabatagirana amanama n'abarundi nizere yuko ako arakagoza kubavuni urakoze cyane Placide muri Hollande umuyobozi eh, muyobozi mwishuye utu tubazo duke hama twakire gatonya Jafeti ari ku murongo eh murakoze mm -hmm. eh nashaka gushimira eh, Placide muri Hollande ashoboye kubaza ivyo ibibazo vraiment mutima nkuko muhije kubivuga eh, yabajije ati leta ikora eh, kugira ngo eh, nayo ishobore kuvuga uruhara rwayo nibaza yuko nababwiye yuko sinovuga ko ari intango mugabo byaratanguye mugabo turi turagerageza kubandanya hama nibaza ko ikintu cyose kigira intango ivyo muri ko muri muribaza mubaza gutyo nyakubahwa Placide nibaza yuko muri ko murafatira mura Eh, nko ku bihugu byatanguye kwibaza gushiraho politiki ya diaspora kuva kera twebwe rero turacari mu ntango iyo politiki nicyo gituma turi turarondera yuko mushobora kuza hama nk'ibyo muri ko muravuga gutyo muti mbega murazi ubuzima bwa diaspora mhm. nibaza yuko ibyo biva byosohoka nk'icegeranyo eh, muri muri iyo ndwi ihariwe diaspora igihe habaye eh, iyo eshanje navuga ivyiyumviro vyubaka turi hamwe twese mugabo ubunya eh, nibaza yuko umwe wese ari hanze agiye aravuga ingorane yiwe uko imeze byogora eh, gutorera umuti ibyo mubibaje gutyo ari naho biba bifite n'iyindi ntumbero gituma umuntu aba yarafashe baba barafashe iyo ngingo ariko ukaca usanga nko ngaha ku telefone sinubabesha ngo umuntu ashobora gutora umuti ariko igihe mufata eh, uburuhuko mufise muri mukaza ivyo bibazo mukabibaza nibaza yuko byoshobora eh, kungura eh, hamwe n'ababijejwe bigashobora gutora umuti ariko icyo nababwira ni uko eh, ngarutse kuri katireti koriki n’ukuri muri politiki de la diaspora sa virigalizasiyo nibaza ko bishobotse uburyo bikunze tuzoshobora kuyigira tukaza tugahura na diaspora tukabasigurira kugira ngo nabo bashobore kumva iyo politiki igiye kubagenga kugira baterere ibyiyumviro hama bibe eh, babishiremwo mu nyuma eh, harimo byinshi yagiye iribaza nayo yokora gukora hariho n'ibyamaze gukorwa eh, nk'ibyerekeye uburaro byaramaze gukorwa biriko byaratanguye niko novuga muvuze uburaro mushatse kuvuga mushatse kuvuga le 3 de parcelles kuvuga ko muzobaha aho baba Ah, aho baba bakariha ah, buke buke nk'abandi eh, nk'ibyo murumva ni nshatse na karorero kamwe nshoboye kuvuga mu byo eh, biri muri iyo politiki ya diaspora byumvikana yuko yakivuze neza cyane ati eh, bisaba yuko ku mpande zose umwe yerekana icyo bari karakora nabasaba nabo rero aho bari yuko boja hamwe hama n'ababaserukira kugira ngo muri asosiyasiyo yabo baba barimo ntibazobure umuntu n'umwe abaserukira hama baze bamutekera ijambo y'ivyimviro nk'ibi ariko arashikiriza vy'inkora mutima kugira ngo dufashanye kubaka igihugu cacu urashobora kubizeza nk'umutekano wabo kuzoba umeze neza umutekano wabo uzo umeze neza cyane kuko mm, kuko hariho bamwe batinya nkuko uwa mbere yakubwiye bajya bagiye mu bigwi bahunga eh, canke ukuntu bagiye muri ibyo bihugu yego nibaza yuko eh, umutekano wabo uratekanye uzoba uzomeze neza cyane kuvuga yuko eh, kuvuga yuko bamwe bamwe bagiye muri ibi nivyo mugabo nibaza yuko ubutungane ngaha burafise eh, abo bukurikirana barazwi si si barazwi abagiye mu byo eh, mu byo gusenyura inzego reka ibyo kumbure ntitubigaruke ko tugume kuri no nzwi twakira Jafet ari ku murongo na mahoro Jafet oya icya mbere cy'uco ni gukenguruka ko eh, bongeye kwibuka ko inzu eh, yahariwe diaspora yari ikenewe murazi mhm. ko duhitiye mu bibazo bitari bikeya eh, twagumye turimbira tuti ibyo babyiza bongeye kuyitegura hakiri kare kugira ngo abarundi bazoja mu mavakanse bashobore kuronka akaryo ko kuyizamo mhm. eh, naho ngira ngo bashinze itariki yo mu kwezi k'umunani mhm. Eh, hariho abarundi benshi bazo bamaze gusubira inyuma ariko bazoba bahari bazobikora nta ngorane yego icyangombwa ni uko abahari eh, baganira bashyira hamwe kandi bakumvikana mhm. eh, ikindi nacyo ni uko numvise uwavuze ati gute mukurikiranira amashyirahamwe ari hanze yego nibyo hariho akantu gahaze dukwiriye kuryohora ibintu bikamera neza kurushiriza Eh, hariho amashyirahamwe atandukanye twumvise ko mwayavuze eh, na twebwe twari tumaze igihe turi duhuriye mu rwego rurongoye abarundi baba hanze eh, murumva yuko hari haba badashaka kuzamwo abandi bakaza abandi ntibaze icyo bashaka kumenyesha ni uko nta munsi n'umwe abarundi bazigera batunganya ikintu bose bavuge ngo bakirimwo cyane bavuge ngo bakijemo ubuvuze nta munsi n'umwe bazobitunganya ntiyoba ari inzira yo gukumira abandi kuko ibitokunda yuko abarundi two kuva na kera bamwe batunganya mhm. mu barundi bari hanze n'abarundi baba ibice bitandatu ku ijana by'abarundi bari mu gihugu mhm. none iyo nama bose bazohuriramo izo hehe ni ukuvuga haraba abaserukira abandi mhm. bakaza bagaseruka hakaba n'abandi bagenda bavuga inkuru uko yagenze kenshi igihe twatunganya amanama twatunganije amanama atari make ibyo bitagomba kubuza abantu gukora akazi mugabo mhm, mwoduga ku ijambo ari nk'ikibazo cyangwa intererano kuko hari n'abandi bari kumwe ni intererano ndiko ndatanga kuko irakomeye mhm. irakomeye kuko ejo uzasanga bari ko baravuga ngo batunganije eh, eh, semeni ya diaspora babwira bamwe abandi ntibababwira kandi twese twarabyumviye mugaho uba uri kurishira mu kibanza cabo batavuze wumva uba uri kurabavugira jafete ndabavugira kubera ko mhm. eh, nta yindi kanale de information ihari uretse radio televiziyo ambasade mhm. kandi ah, hariho batazobimenya mugabo nta kundi bigomba kumera ariko rero nkongera nkagaruka ku kindi kibazo mvuga nti ko bavuga bati Eh, hariho uwavuze ngo za nyakuri za abandi bakagenda biyitirira ngo ni leta rero nibaza yuko ibyo ntibibura byaba bihari baba bariko barabivuga ego uwurongoye umugwi ibyo yari yabicishije ko kumbure wewe wotubaza nawe ari ikibazo ugomba kumubaza mugabo ugiye nawe kuvuga ibyo abandi bavuze akaba ari we ubikontrari urumva yuko bitaba ari byiza oya jewe sindabikontariya kuko ahubwo umwe wese arashikiriza icyumviro cyiwe hama umutumire yabyishyuye kumbe nawe icyumviro cyawe hama kwishyura eh, none ku bijyanye n'iyo ndwi nyine mhm. turiko turavuga mhm. urabona babuze uburyo uko dushobora ku kugenda tukimenya mu gushika i burundi mhm. icyo icyo bazokorohereza cyane eh, nicyo twari ko turiyumvira nk'ibijyanye n'uburaro ibijyanye n'ibifungurwa ibyo nabyo nibabyo ko byari bikenewe ko bagerageza kureba uko babigenza eh, ariko rero amasosiyasiyo batumiye mhm. eh, nibaza nacyo yuko bagomba kuraba ukuntu bakiryosha kurushiriza eh, ni impore ndamukije umutumire turabona mukije mhm. yego eh, ngewe hari ikibazo kimwe ndagomba kubaza imbere yo kuduga ku bindi bibazo yego mhm. nyakubahwa ndasabye utubwire userukiye diaspora muri australia mhm. eh, abanza yishyura icyo kibazo hama ndaduga ku bindi bibazo hanyuma abo muri australia bo kwitura kandi murabona nk'ibintu bizabira ngaha mu gihugu nk'abantu bicwa n'inzara ugasanga abantu bagwariye mu bitaro ibiki n'ibindi ntibatwegera kugira ngo turabe ingene twofasha abo bene wacu abo baciki bacu bari mu bitaro baba bagize ibibazo bitandukanye ku byerekeye ibiza biba byabashikiye ubwo rero sinzi ngira ngo kuko mu majyambo makeyi ngira ngo usanga hari abo umuntu ashobora gutumira baruhuza nibaza yuko uto utorindira uto yuko nkeko onya usanga mutavuga rumwe ngaho muri kumwe ngaho onya atokubwira canka canka togutumira kugira ngo ushobore kuvyitwaza kugira ntuzoze muri iyo ya diaspora turiko turabatumira nico gituma twashaka jewe nk'impanuro noshobora kubaha bene wacu baba nuko kenshi usanga bafise um, ivyiyumviro eh, bijanye n'imibano ku muntu wese yaje ku muntu yashitse ngaho batanguye kubonana Eh, aho ateramira ku mugoroba ukajya usanga ah, bimutuma adashobora kwishyura ku butumire bw'umurundi aca ashaka kubishyira mu mugwi nibaza yuko mushobora kuzamurabira muri ubwo buryo kugira ngo umwe wese ashobore kuvyibaza kubiwe murakoze kandi nizere yuko namwe muzoza urabona turacyari mu kwezi kwa kane nize ko muzoza muraza kugira abo barundi ibamenye ikiganiro ni karadiridimba kuri we zitatu kaburungu isanganira kaburungu orenage mukanya duca tugarukana muri studio reka kumburengira ngo arasubira tugaruke eh, perezida mujejwe perezida hadi hoke mujejwe gutegura iyo nzu yahariwe diaspora mwagarutse kuri bimwe bimwe mbere munagacishamo muti hariho n'uburaro muzobaha twagomba mutubwire na cyane ibiri eh, muri iyi mwise projet encore muzofashanya ni diaspora mwagarutse kuco abaganga mwavuze baza kuvura muragaruka no ku bindi bitari bike sinzi ko bica ku masonga Diego ego ubu turakumva neza Diego eee eh, murakoze eh, nako ndabaramutsa ndamutsa n'umutumire haramutse Diego amahoro ah, mhm. nakurikiranye ikiganiro nibaza yuko iki cyumviro ari icyumviro cyiza mhm. eh, cyo guhuza abarundi bari hanze byo byo bibabaje umugero washaka gutera igihugu ciwe hanyuma akaba inzitizi mwe nizo eh nico musa ikuru nico mbona na noterera hanyuma nta byinshi umuntu yobivuga ko atarabona ingene bitunganijwe none mwe ubutumwa bwari bwarabashikiriye mu ma eh? muri ambasade ubutumwa bwa bwari bwarabashikiriye oya jewe ubutumwa ntibwari bwashikire baza ko umuntu ushobora kubarondera akabatelefona bababaza ingene biriko biragenda numva nungabishiye ku iradiyo ni uburyo bumwe mu kumenyekanisha iki gikorwa nk'uko yari ati ni mobilisation sensibilisation mhm. umuntu ashobora guca yitura ambasade kugira ngo ngira ngo nyine ibikorwa byose bizaba bitunganije mhm. ikindi nacyo nagomba kuvuga ni uko uh, nibaza yuko ishyirahamwe rimwe rimwe eh, rigiye riserukira si bibi mugabo nibaza ko mugabo mu kugira igikorwa cya diaspora kigende neza ah, harakenewe yuko haba nk'umugwi komite eh, do korodinasiyo ariko bivuga nko mu gifaransa umugwi ukurikirana ibyo bikorwa bya diaspora bakaraba yuko bikaba birimo n'abo muri diaspora dusukura ntihabe abantu mu bushikiranganji bonyine aribo bagira korodinasiyo mugabo mhm. kubera ko ingorane z'abantu bo muri diaspora zimenywa nabo muri diaspora muri iyo komite do korodinasiyo hakajamwo abantu bo muri diaspora kugira nabo bagira icyo baterera mu gihe bariko birategurwa urakoze cyane Ambassadeur bacu bose aho bari eh, bariko baravyumva tuzoba barabizi bo twaramaze kubibabwira ko twaramaze no kubandikira twarajanye twarabahaye ama uh, fiche d'inscription kugira ngo bashobore abarundi bashobore kwiyandikishamo hama nibo ducisha ko kugira ngo bashobore kuduha ayo mazina y'ama association active je dirais aho bari donc murumva yuko euh, ariyo ari wo murimo uri mu mirimo yabo euh, yo kubahuza yo kubaha ama information nibaza rero yuko bazoshobora kuborohereza hama euh, Placide yavuze ati ati ntibagira amanama nukuri ivyo turabemereye ko tuzobakebura nibaza ko biri uh, Eh, mu byo basanzwe bajejwe mu korohereza eh, mu korohereza no kurondera guhuza eh, abarundi bari aho bahurikiye murakoze hama yabajije ikindi kibazo ati kuki muri ko murategura iyo ndwi na cyane cyane ngo bakeneye yuko hoba komite d'organisation ibamwo ntihabemwo abo mushikiranganje gusa nyabona mushemwe nabo muri diaspora kugira muwandanye mukora ibikorwa neza nigike mugiye kubikora canke mutso bikora gutiye komite muzoyishiraho eh ico uh... kukivuga gutyo biroroshye, nibaza mugabo eh, kugishyira mu ngiro ko bigoye eh, twebwe ngaha turi turakora turi turabasaba turanabasaba n'uburyo guterera mu byo bashoboye ariko eh, nibaza ko byoshobora tubigize gutyo nibaza yuko nk'uko bamwe bagiye barabicishamo ngaha bazocagira ati ngo mwatoye na kango kubera iki inya ngo mwatoye kubera kiriya bice bavuga ati sinzoza kubera numvisemo hariho naka kandi ndamuzi ngaha ivyo rero nivyo twibaza yuko uh, gushika igihe twotora naka cankuriye n'ahandi turafise aba president wa association byoba byiza dufasha umwe cankuyu cankuriye mugabo mwavyumvise ko uh, abatumire bagiye barabivuga yuko bazinanye gutya na gutya nivyo tutashatse kwinjiramo ariko um, nibaza yuko uh, tu, tu, tu, turiko turabitegura ngaha turiko turabibamenyesha turiko turarondera ivyiyumviro duterera hama uwo uwo bishaka nibaza kaza iminsi yose tugize amanama tukabona navyo wavyiza muga navyo nibaza yuko bitoshoboka turavye eh, uburyo nibaza ko butoshobokera uwo wese kubikora ariko nibaza uburyo ko turakoresha bwo kuri eh, internet kuri whatsapp kuri uh, Eh, muri sitidiyo nk'uku nibaza yuko byo dufasha tugahuriza hamwe twese ibyiyumviro byo eh, kugira ngo dutegure neza indwi yahariwe eh, abarundi b'abahanzi hamwe hoba bamwe muri bo bitora murashobora kuzobemerera mu gashinga umugwi hamwe muri kumwe uwo mugwi twe muri minisiteri twaramaze kuwushinga urahari nicyo bituma turiko turabamenyesha ibyo uri kurategura intumbero turi ko turahabwa urubanza ku itariki imwe y'uko umunani gushyika itariki zine eh, icyo ni ikibazo uh, nibaza eh, kitoroshe kwishyura kuko uh, umuntu yoshobora kuvuga volontairement ngo araje twoce tumusaba aussi sa présence mhm. peut-être ce qui euh, ico ico ce kigorana kigorana ariko um, nibaza yuko ahubwo muri izi nzira turimwo nosaba Eh, bene wacu abarundi bari hanze yuko boshobora kuduterera ibyiyumviro by'uko eh, kugira ngo iyo ndwi izogende neza cyane bazoyizemo ari benshi nicyo dushaka hama bibonere eh, igihugu aho kigeze imigambi gifise hama nabo batuzanire icyo bise expertise mumwe gitandukanye mumwe muri domaine arimo murakoze ego reka yo yuko ibibazo biri ngaha tuzoronka akanya umwanya uracahari wo kugenda tubivuga kimwe kimwe murabona yuko akanya ikiganiro cagenewe gasa nakarangiye akajambo kanyuma imbere yuko turangiza hama ibindi bibazo nizere yuko tuzobigaruka ko hanyuma kajambo kanyuma eh, eh murakoze eh nashaka gushimira abatumire eh, bashika batanu bashoboye guhamagara bavuye mu mihinga itandukanye Australia Norvege ndabona Eh, ku ntererano bashoboye gutanga eh, z'ukungene tworabira hamwe kungene dushobora kunganiranira ivyimviro tugategura neza no somene ya diaspora ama nkabanda bemereye yuko atari umunsi wa mbere ahubwo tugiye kubandanya kongereza ibiganiro kugira ngo tubandanye eh, tukora kiya twavuze sensibilisation mobilisation de cette semaine hama abarundi bose aho bari bazovyumve ntidukeneye ko bizoba hama ngo hari umurundi atavyumvise ashobora ashobora kureka kuza kubera imvuzi izi nizi mugabo eh, twe tuzogerageza ko dushoboye kose biciye muri ma ambassade yacu uh, biciye mu association barimwo biciye muri studio kugira ngo bose bavyumve kandi twi tubifurije ikaze mu Burundi yakoze Canesius mu bubirigi ku nterano yiwe yakoze Placide mu gihugu ca Pays-Bas yakoze Jafet muri Norvège Siriake